Sirenak joa zuen, baionak ibeletik zen emeletzi emezortzi eta publikoak Argentina, Argentina oiukatzen zuen Moianok zigor kolpe bat saiatzeko preselarik oita metrotan agendoi bat eskuinaldean. Gibelekoak etzuen utxegin eta ostiko batekin baionari prodebiko sapela zion eta bide batez topa malauera igori. Ege bantxa edera, aurten biziki guti aizan den jokalariaren dako zigor kolpea pasadelarik zer pentsatu duen egandigu. Je Euh, particulièrement euh, que j'ai pas trop joué. Euh, à ma famille, à mes amis, tous les joueurs qui sont été sur la, tribune et les supporters qui sont faits passement à Yanax, qui sont été là tout, pendant tout le long de la saison. Il y a cette équipe qui est un cœur énorme. da joan dela tituluaren seka aurten. zituzten sinesten, kapitaina adibidez. On est parti juste avec des, des valeurs de travail et d'humilité et au moins de donner juste une bonne image, une image de, de rugbyman euh, qui travaillent dur pour leur maillot et, et qui ont juste la, la, fierté de le porter le plus haut possible. Et tu vois que tu le finis tout en haut, c'est incroyable, c'est euh, fantastique. Titulu hau jokalari batzundako azkena izanen da, bereziki errubia uzten dutelako, horietako bat butati marokiaga da, eskukolpe bat emaiteko jina zen sasoin fase finaletan erabaki hoga izan da. Moi personnellement je réalise pas. Franchement, je suis, euh, je suis vraiment ému et et je suis très très très content pour, euh, pour l'aviron, moi-même, pour l'aviron, pour le peuple bayonnais et pour, euh, <laughs> et pour tout le monde. Quoi. Il recrute. On doit recruter 8 joueurs, donc il va falloir les trouver. Le budget, je veux dire, pour exister, il est de 25 millions, c'est une certitude. Après, euh, nous, on n'est pas capable aujourd'hui de construire un budget de 25 millions, mais euh, avec 18, avec 19, avec 20, hein, peut-être que je lance un appel à, des investisseurs et des annonceurs. S'ils veulent rejoindre l'aviron bayonnais, c'est le moment, quoi. Il faut, faut qu'ils nous aident. Parce qu'il va falloir gérer gérer le top 14, la conférence européenne, et c'est pas rien quoi. Hori guztia izaren da alduden sasoinean egia da. Bakantzak laburak izaren dira gainera, hilabete baten buruan denak begiz lanean hasiko baitira.